Argitxu dufo, askapena elkarteko kidea, haste untan, indar eh, brigadista talde bat eh, errezibitzen duzu eh, Euskal Herrian. Gazte mugimendu berri-berri bat da, e, lehenik errandezagune, haien ezagutza e, joan den urtean uste dut egin zenutela, zuek ere askapen mugimenduko kideak bretaniara egin baitzen duten bideia bat. Bai, beraz, joanen urtean, lehen aldikotz, askapenak eh, erabaki zuen eh, brigada bat bidaltzea eh, eh estatuan, beraz, eh, Britaniara joan ginen, egon ginen eh, brigadaren erdia zadan, eta gero, beste, eta gero, Britanian, zada Britanian da, baina esan dut, hola piskat banatu genuen brigada, eta han egon ginen eh, etxe batean, militante batzuekin, eta ari ziren eh, mugimendu berri bat eh, sortzen, dispar deitzen dena, irauta Euskaraz, eta beraz um, ari ziren hori muntatzen, uh, ez egiten, eta nola sortu mugimendu bat, mm, lagunak ziren independentistak, ezkertiarrak, eta beraz, harreman batzuk sortu genituen hortan. Hortik atera zen ideia, ba, gu joan gira haien realitatea ezagutzera han, eh, gurea ere kontatu dugu, baina ez dugu erakutsi uh, konkretuki, beraz, ea heldu den urtean beste brigada bat antolatzen dugu hemen, ba, ikustarazteko gure realitatea praktikoan eta nola eramaten dugun. Beraz, hola sortu zen ideia ba, joan urtean bai. Beraz, hemen Euskal eh, Iparaldeko soko guzietan edo ego Euskal Herrian ere ibiliko zarete? Eh, ez ez, brigada, brigada ba, askapenak eh, ikuspundu nazionala du, noski, eta beraz, bai, eh, lehen partea pasatugu ego Euskal Herrian, ibiligira gazteizen, errekale horren, donostin, altxasun, eta beraz, ostegunetik hor dira, eta hor brigadaren azken partea, ba, ez, duzu, ez dugu ez berdintzen, me ipar Euskal Herrian kokatuko gira. Mm hemengo bojokak eh, erakusteko eh, manera bat, eh, nola senditzen duzu ahemana, eta indar horiekin, ze, ze ikuspegi dute zure ustez Euskal Herriaz? Ba, egia esan, oso azkarra sortzen ari gira, ze joanen urtean ezagutu ditugu, eta bon, ere placer bat, da, placer bat izan da, brigada hori antolatzea eta orain bizitzea. Biziki interesatuak dira, notapi, zeren zinez errepikatzen ez bat tutan, baina aspira maratu nahi dut, ez da turismoa, ez da turismo politiko politikoa. Hor, ari gira gure xale internazionalista uh, sortzen eta edo eta indartzen. Beraz, eh, hori ere zinez uh, esan nahi nuke. Oso interesatuak, galdera pila bat hausatzen dituzte, gainera, bon, ego euskal herrian ezagutu dute egoera aski uh, gogorra zaila eta dena ez zutena ezagutzen. Hemen, Ipar Euskal Herrian azkenean etxai berdina dugu, e, eh, estatu berdina, frantxez estatua. Beraz, paraleloak iten ditugu, eh, arazo horri eh, erantzuteko, ze, ze al, e, alternatiba sortu duzue, ba, guk hori, guk hori, eta ez da, ez dugu esaten hori egin behar duzue, eta, eta berdin ez digute hori esaten. Baina nola egiten aldugu, nola sare hori indartzen aldugun, zeren azkenan da sare bat elkarrekin lan egiteko, eta elkartasuna adierazteko besteari ere. Eta hori ezagutu gabe ezin da, beraz ezagutu behar Ala, ba, bakoitza bestearen eh, esperientziaz elikatzen uh, eh, aldela uste duzu. Argita garbi, eh, hori uh, da helburua elkarrekin zubi batzuk uh, eraiki, dezagun eta eta bait, e, beraz. Hiru helburuekin, bestearen egoera ezagutu, ongi, sarea indartu eta uh, elkartasuna diarazi uh, behar denean, bai gu haiengan eta, eta mm, beste aldean ere. Zuek eh, arat eh, joan zineztelarik, eh, eh nante ondoko aireportu proiektu famatuan, zad gunean egon zinezten, zuek ere ekarpenak ekarri dituzue handik nola ikusten duzu Bretainiako borroka eta eh, onarat etorri den gazte mugimendu hau. Beraz bai, izadan egon gira, ambazada gune honetan, eta gero eragile ezberdinak, elkarte ezberdinak eta ezagutu ditugu. Beraz bai, eh, esperientzia oso erakargarria, oso aberasgarria izan da guretzat, eh, eta nora ikusten dugu ez dut analisia bat uh, edo nere izenean, eta ez da ere ez askapenaren izenean, zeren justuki internazionalismoa da, ez bestearen egoera, epaitzea edo jugatzea edo ematea gure, gure analisia Baina nola ikusten dut, ba, ari da mm, indartzen eh, pixka bat, baina da jende bat, badakite uh, minoritate bat krakoen artean direla. Hori argi dute. Beraz, uh, horrekin atsematen dute indar bat, haien, haien uh, eztabaidak haien uh, aldarrikapenak eta eramateko. Badakite gutxi direla, eta uste dute aipatu dutela hor eh, joango elkarrizketan, baina erabiltzen dute hori azkartzeko eta haien haien aldarrikapenak uh, jendeari emateko uh, egia da mm, mugimendu independentista Britannian nahiko azkarra izan dela e, la, e, eta larogoi garen eh, urtean, gainera Euskaldun pila bat joan dira arat e, refusiatzera eta dena, beraz izan da olako mugimendu bat, izan da ere talde e, armatu bat eta dena, baina bi mila garen urtetik goiti pixkatzen joan da ahultzen, maleruski, eta hor ikusten dugu, ba, indartzen, indarrak hartzen ari direla behiz, gaur hemen sei brigadistak dira, Britannian oino gehiago dispar mugimenduarekin, beraz ari dira dena hori eh, ba, ez zelotik, ba, ute haien historioa eta dena, baina sortzen, mm. bai. Eta ba, zubi hainitz egiten da edo pondu haman komun eh, hainitz bada ala ere, autonomia gehiago galde egiten dute, hizkuntzaren ezagutza? Bai, konparatzen aldugu, adibidez gu eh, bi estatuetan banatuak gira, e, badugu, E, muga bat e, gure artean, haiek ere badute muga bat e, eskualde mailan, zeren departamendu, historikoki Britainian den departamendu bat beste eskualde batean da, beraz badute borroka hori ere eramateko, badute olako muga, muga bat erdian, izkuntzarena noski, ezkuntza, ipatzu dute ere brebeta arena eta guzti, e, kultura eta ere ba, politikoa, zeren hori aldiz egia da hemen borroka batzuk eraman ditugula e, panorama politiko batekin, nahiko interesgarria eta berria haiek ez dutena. Han. Beraz, e, konparatzen ditugu batzutan, batzutan ez normala den bezala, eta e, ea alternatiba batzuk sortzen alitugola, e, sindikalki ere gauza batzuk konparatzen al genituen orainez, ara, Hauan, e- ezkertiar independentista elkarte bat da, gazte mugimendu bat, ondurioz hemen aintzina mugimenduarekin ere lotura egitea beharrezkoa zen eta naturalki eginen duzue. Eta hilaren amalauean, larun batuntan ere, eh, aintzina eta bretoindar gazte mugimendu hau batuko dira, um, frantziako pesta nazionalaren egunean. Ah, noski, ego euskal Herrian egon gira, bildu gira ernai, uh, antolakuneko uh, gazteekin, eta ba, gabe doa, noski, uh, kideekin bilduko direla, beraz, uh, gaur haste azkena, ba, gaur, bildu, gaur gauean bilduko gira aintzinakoekin, eta brigada, hola, e, hola finkatu genuen, justuki, bukatuko da, hola, ekitali politi, politikoan, aintzina jendearena, e, eh, bukatu behar zelako nonski ustailak eh, amalauean e, behar genuen eman piskat pundu azkar bat, e, kideak erabaki zuten ba, tokia ustea ere aiai aprobetsatzea hor izaitea, haien diskurtsoa emateko eta eta beti ideia horrekin da ze lan eramaten alditugun elgarrekin edo beden elkartasun xare hori. Beraz, errangabe doa haintzinakoekin eh, bilduko garera bai. Justu bukatzeko eh, argitsu hor eh, askapena, askapena zitz egiteko zonbat zirezte gaur egun eta zein izanen dira ondoko eh, proiektuak? Uh, zenbat zehazki uh, esan, egia da, Ipar Euskal Herrian uh, ba, diende pila bat ibili dela, joan dela brigadeetara eta dena, eta hor, ba, ligira piskat lan hori ba, egiten eta segitzen. Um, egia da, gehienetan beti begiratu dugu ego Amerikara, Eh, hori da reflex bat eh, bezala, eh, pixkat, izkuntzarena, historioa, izan diren irautzak eta dena, noski, baina egia da azken urte hauetan askapenak ogoita amak urte ospatu ditu joan urtean, Uh, aligira piskat burua itzultzen ere Europako mm, ba, batasunari, eta hor gira, bon, Gia da, ari gira Venezuelara joiten eta oso interesgarria eta e- egin behar den lana, palestinara eta, baina orain ere begiratuko dugu piskat frantzes estatua, espanol estatua, gainera krisian diren estatu batzuk, eta e, momentua da, e, beraz hor diende pila bat brigadan dira, bai Grezian, bai Bezen, Be, Venezuela laster izanen da eta guzti, eta ea eldu den urtean beste brigada bat bidaltzen dugun, beste erri batean, ba, estatuari begira, edo ez urgun, gure lan segitzeko beti ongi da, eta parte hartu nahi duenak eh, ongi etorria du biztan dena askapenean. Noski, ongi etorriak eh, ba, militatzeko urtean zehar noski, eta gero brigadetan eh, parte hartzeko berriz errepikatzen dut, ez da turismoa beraz formatua izan behar da brigadista izateko, eta gero onat etortzen zarenean, berriz eman behar duzu, emengo jendeari zeik hasi duzun eta guztiz, e, bestela ez da brigadista izatea beraz brigadista izatea ikasten da, eta eta egin, ba, ba, bai, ongi etorriak dira, bai. Mileskerrak itxu. Ba, mileskerzoi.